بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz va muhtaram tinglovchi birodarlar biz o'tgangi darsimizda aytib o'tdikki xurosonning voliysi xorazm fotiha buxoroning takror fotiha bo'lgan salim ibn ziyad rahimahulloh yazid ibn muaviya amiril mo'minin rahimahulloh vafot etgandan keyin o'g'li xilofatga chiqdi va o'g'li oz qisqa muddat xalifalik qilib bu xalifalikdan o'zi istifo berdida u boshqa bir insonni o'zlarini o'zini o'rniga xalifa qilib tayinlashligini o'z maslahatchi shorosiga aytdi va u kishining ham vafot etgandan keyin bu gap xurosonga yetib kelganda salim ziyod bu narsani sir tutishlikka harakat qildi negaki insonlar o'rtasida albatta bir boshliq ketgandan keyin bir boshqa boshliqning kelishligi, xosatan bu yerda sulolaviy davom etib ketilayotgan xilofatga o'xshaganligi uchun bu narsani boshqa kimsaga o'tishligida katta bir fitnalar bo'lishligi mumkin edi. Salim ibn Ziyod albatta dono insonlardan biri edi. Mana shuning uchun insonlarni to'plab, insonlarda tarqalib, bir-birlaridan ajrashib, o'rtalarida fitna bo'lib ketmasligi uchun ularni to'pladida vaqtinchalik o'ziga bay'at berib turishligini va musulmonlar biron bir xalifaga jamlanishadigan bo'lsa, keyin o'shanga bay'at qilishligini insonlarga tushuntirdi va insonlar ham Salimga o'zlarining ixtiyorlari bilan, mehr muhabbatlari bilan bay'at qilishdi. Lekin hech qancha vaqt o'tmadiki, Salimni ziyat kutgan o'sha fitnalar boshlandi. va Xorason ahli ikki oy turar turmas bu bay'atiga xiyonat qila boshladi. Salim mana bu fitnalardan salomat qolishlik uchun o'zini o'rniga Abdulloh ibn Xozimni vali qilib tayyorlab, unga bir maktub yozib beradi, ya'ni o'z o'rniga vali qilib tayinlaganligini hamda Salim ibn Ziyad unga o'z yonidan 100 ming dirham yordam puli ham beradi. Mana bu ham Salimni qanchadir bir saxovatli inson bo'lganligiga dalolat qiladiki salim ibn ziyod esingizda bo'lsa xuroson hamda sijistonga voliy bo'lib kelganda sijiston voliysi baytul moldan hech qanday narsani qoldirmasdan tarqatib yuborgan edi lekin salim bu narsalarga e'tibor qilmadi balki boshqaruvni go'zal qildi va baytul molni ham to'ldirdi va yana o'zi holatiga qarasangiz o'zi esa ixtiyori bilan boshqa bir insonga voliylikni beryapti hamda unga beribgina qolmasdan baytul molda narsalarga xiyonat qilmasdan balki o'z yonidan yana unga yordam pullari ham beryapti bu ham salim ziyatni bir fazilatlardan biri bo'lib hisoblanadi lekin albatta fitnalar boshlangan fitna vaqtida inson insonni ko'ra olmaydi bir birini tushuna olmaydi albatta bu o'rtalarda kelishmovchiliklar urush janjallar va tushunmovchiliklar keng yoyilib ketadi bu vaqtda. Abdullah ibn Xazimni o'z o'rniga vali qilib tayinlagandan keyin Bakr ibn Voil qabilasidan katta bir to'plangan insonlar va uning ustidagi katta raislari boshqalari bu Abdullah ibn Xazimni viloyatini tan olmadilar. Unga xiyonat qildilar va un bilan jang qilishdi. Abdullah ibn Xazim ham ularga qarshi jang qildi, hattoki ular bu ishidan tiyilgunicha. So'ngra boshqa tarafdan Robi'an sulolasidan bo'lgan Sulaymon ibn Marsad degan ham qarshi chiqdi va Abdulloh ibn Xazimga maktub yozdiki, agarda seni bu yerga vali qilib tayinlagan inson o'sha qo'lingdagi maktub sohibi qodir bo'ladigan bo'lsa, seni o'z o'rniga qo'yib olsin dedi. Va ular jang qilishlik uchun bir makonga tushdilar. So'ngra kirishdilarki, "Ke" dedi, "Jang qilmaylik, balki Abdulloh ibn Zubayrga maktub yozaylik." U vaqtda Makkada Abdulloh ibn Zubayr xilofati o'rnatgan edi va islom diyorlarining turli burchaklaridan bu kishiga bay'atlar kelayotgan edi shunda ular kelishib abdulloh ibn zubayrga maktub yozamizda xirosonga kimni e, voliy qilib tayinlaydigan bo'lsa ana shu inson voliy bo'ladi dedi abdulloh ibn zubayrga maktub yozishgan edi abdulloh ibn zubayr roziyallohu anhu amiril mo'minin xalifatul muslimin ularga shunday maktub yozdi va abdulloh ibn hazimni xirosonga voliy qilib tayinladi Afsuslar bo'lsin, Sulaymon ibn Marsad o'z ahdiga vafo qilmadi, balki Abdullah ibn Xozimni valiligini tan olmasdan unga qarshi yana jang boshladi va ikki o'rtada yana qattiq janglar boshlanib ketdi. Natijada Sulaymon qatl qilindi. Sulaymon qatl qilingandan keyin Sulaymon jangchilar ichida bo'lgan yana bir to'pi boshqa insonga Umar ibn Marsadga Toliqon shahrida jamlanishida Abdullah ibn Xozimga qarshi yurish qilishdi. Umar ham Abdullah ibn Xazim bilan bo'lgan ma'rakada qatl qilindi. So'ngra boshqa tarafdan yana bir boshqa qabila Aws ibn Sa'labaga Xirotda jamlanishdi. Abdullah ibn Xazim ularni bosib qo'yishlik uchun ularga qarshi yurish qildi va o'rtada qattiq jang davom etdi. Va bu janglarda Aws ibn Sa'laba o'zi kasalmand inson edi. Shu kasali sabablik o'sha jang asnosida jang kunlarida vafot etdi. O'zingizga ma'lumki, bunday fitnalar bo'lib turgan vaqtda albatta bu bir kun, ikki kun ichida bo'lmagan, yillar davom etgan fitna va musulmonlar kofirlarga dinni yetkazib, ularga qarshi jang qilish o'rnida balki ichlarida davom etdi. Bu ichlarida bo'lib xosatan arab qabilalari hattoki bir-birlari bilan urushib ketishdi. Ular bir-birlari bilan kelisha olmadi, chunki Xorasonga arab qabilalari ko'ch etib kelgan edi, fath qilinganidan keyin. Bular ham bir-birlari bilan o'zaro janglar va har bir qabilalarini o'zlari uchun xos raislar qilgan, o'zlari uchun hokimlar qilib olgan va markaziy viloyatda amiri bo'lgan valiyga itoat qilmay qo'ygan va shunday holatlar juda ko'payib ketgan edi. Mana bu fursatda albatta dushmanlar g'animat biladi. Turklar mana bu fursatni Xorasondagi hamda Movrun nahrdagi turklar mana bu fursatlarni o'zlariga g'animat bildilar-da, ular ham kurashga otlandilar. Hattanki musulmonlar ustiga kurashib kelib Nisoburgacha yetib keldilar. Abdullah ibn Xazim Xiratdagi janglarini tamomlagandan keyin u yerga o'z o'g'li Muhammadni qo'ydida boshqa tarafga yurish qildi. Xiratga Muhammad qo'yib ketgandan keyin Banu Tamimdan bo'lgan qabila chiqdida Muhammadga qarshi jang qilib, uni o'ldirdilar. Abdullah ibn Xazim ham Banu Tamimning kattalaridan birini qasos o'laroq o'ldirdi. Shunda Banu Tamim to'laligicha Abdullah ibn Xazimga bo'lgan itoatini inkor qilishdi, uni hukumatini bekor qilamiz deydi. Bu orada ancha yillar o'tganida Oshomda Abdulmalik ibn Marwan, Marwan ibn Hakamni o'g'li Abdulmalik ibn Marwan xalifa bo'lgan va boshqa viloyatlarni o'ziga bay'at berishlikka chaqirayotgan bir vaqt edi. Abdulmalik ibn Marwan Xorasonga ham o'z elchisini jo'natdi-da, ya'ni Abdulloh ibn Xozimga menga bay'at qil dedi. Abdulloh ibn Xozim O'zingizga ma'lumki, Abdulloh ibn Zubayrga bay'at qilgan. U kishining bay'atida va u kishining itoatidagi inson hamda u kishi tarafidan Xorosonga rasman vali qilib tayinlangan inson edi. Abdulloh ibn Xazim Abdulloh ibn Zubayrga bo'lgan bay'at sabablik Abdul Malikni bay'atini rad qildi. Men unga bay'at qilmayman dedi. Abdul Malik ibn Marwan ham mana bu holatni ko'rdida o'z tomonidan boshqa bir insonni Xorosonga vali qilib tayinladi u Bukayr ibn Vishah yoki Vashshah edi. Qarabsizki, Xorasonda ham Abdullah ibn Zubayr tomonidan tayinlangan vali hamda Abdul Malik ibn Marwan tomonidan tayinlangan ikkita vali bo'lib qoldi. Bu valilar o'rtasida endi jang qizg'in tus oldi. Jang davomida Abdul Malik ibn Marwan tomonidan qo'yilgan vali Bukayr Abdullah ibn Xazimni qatl qildi. Abdullah ibn Xazim qatl qilingandan keyin bu kishining qabilasidan bo'lgan bir qavm bunda taassubiyat qilib chiqdida o'rtalarda yana ixtilof boshlandi va bu qayrimni Ushah tarafidan ham bir toifa chiqdida ikkisi yana janglar boshlanib ketdi. Mana bunday alamlik qirg'inbarot fitnalar musulmonlarning orasida uzoq davom etdi. Hattoki aytilishiga qaraganda 64-hijriy sanadan to 74-hijriy sanagacha, ya'ni milodiy 683 yildan 693 yilgacha davom etdi. Mana bu qaro kunlar, bu musulmonlar ustiga kelgan fitnali qirg'inbarot kunlar nafaqat Xorasonda, balki islom diyorlarining barcha mintaqalarida avj olgan edi. U Iroq taraflari bo'lsin, Hijoz yerlari, undan boshqa taraflar va barcha Afrika mintaqalarida ham hattoki bu fitnalar avj olgan va o'rtalarida qatllar va valilik tarashishlar mana bu narsalar musulmonlar orasida keng tarqalgan edi. Mana bu fitnalar davrida Alloh subhanahu va taolo ularni salomat saqlagan insonlar ham bo'ldi va bu fitnalarga aralashib, bu fitnalar girdobida yurgan insonlar ham bo'ldi. Bularning ichida Ubaydulloh ibn Ziyad avval Xorasonga vali bo'lgan inson edi. bu ayni mana shu fitnalar ichida yurgan insonlardan biri hisoblanadi balki bu fitnalarni boshida turgan insonlardan biridir ubaydulloh ibn ziyad xorosonda 2 yil valilik qilgandan keyin uni basraga valilik qilib tayinladi va basrada 8 yil valilik qilgan so'ngra basra va Kufani har ikkisiga qo'shib turib valilik qilib tayinlangan va bu yerda ham 3 yil valilik qilgan Ya'ni bu Banu Umayya tomonidan ishonilgan bir inson bo'lgan. Chunki Ubaydulloh ibn Ziyadda shunday bir tabiat bor ediki, o'z hukmini o'tkazishlik va o'zining hukmron bo'lib turgan toifasini hokim qilishlik yo'lida ularni saltanatini insonlar ustida ushlab qolishlik yo'lida har qanday yo'lda foydalanishlikdan tap tortmas edi. Uni davrlarida qamoqxonalar mahbuslar bilan to'lgan insonlar jazoyu qatllar juda ko'p bo'lgan albatta u xavorijlarga qarshi ham o'ziga yarasha janglar qilgan lekin shuning bilan birgalikda ko'p zulm zo'ravonliklarni ham ko'p qilgan inson bo'lib hisoblanadi buni fitnasini biz boshdaroq bildikki mana salib ibn ziyad xorosonga voliy qilib jo'natilayotgan vaqtda ukalariga xat yozdiki shunday jo'natilayotganini va baytilmalda hamma narsasini yo'q qildi bu uning fitnalaridan bittasi edi bu faqatgina nima salimni ziyatga bo'lgan hasadi nafrati tufayli qildi va bu hamda musulmonlarni mollarini toptashlikda hech qanday e'tiborga olmadi bu insonlarni o'ziga bo'ysundirishlik yo'lida ularni qatl qilishligu ularni qamashlik ularga har xil jazolar berishlik jarimalar solishlik bunday narsalardan hech qanday tap tortmas edi va yana biz uni fitnalarni boshida turganligini aytib o'tdik uning qilgan eng yomon razil ishlaridan biri shuki Muaviya radhiyallohu anhu vafot etgandan keyin xilofat Yazid ibn Muaviya radhiyallohu anhu ga bay'at qilindi. Bu kishiga bay'at qilinganda katta sahobiylardan ba'zilari bu ishni xato deb bildilar. Xosatan bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nabiralari, jannat yigitlarining sayyidi bo'lgan Ali radhiyallohu anhu ning o'g'li Husayn radhiyallohu anhu bu ishni xato deb bildi va bu ish islomni toptashlik bu xilofat ishi meros bo'lib qoladigan narsa emas, balki bu shu'roning maslahati, mashvorati bilan uni roziligi bilan bo'ladigan ish dedida Yazid ibn Muaviyaga qarshi chiqishlikka harakat qildi. Va bu yo'lida Muslim Aqilni Kofaga jo'natdi. Kofa ahli u kishiga bay'at qilishligini, u kishini xalifa deb tan olishligini aytgandan keyin bu kishi Kofaga qarab, ya'ni u yerga ko'chib ketadi. Yo'lda ketayotganda bu ish Yazid ibn Muaviyaga yetib boradida Ubaydulloh ibn Ziyodga aytadi, sen Kufaga qaraginki Husayn radhiyallohu anhu o'sha kelyapti. Ubaydulloh Kofaga keladi, uni ahlini to'plab turib, kattalarni qabila boshliq raislarini, oqsoqollarni to'plab ularga va'z qiladi. Ularni ruhini ko'taradi, ularni qo'rqitadi, ularga va'da qiladi, har xil gaplarni gapiradi, ta oxiri o'zi tarafga og'diradi insonlarda va Husayn radhiyallohu anhu jo'natgan Muslim naqilni tarafida bo'lmaslikka chaqiradi. Insonlar Muslim naqilni Aqilni oldidan ketib-ketib faqatgina o'zi yolg'iz qoladi. So'ngra Ubaydulloh ibn Ziyad buni Muslim naqilni Aqilni qatl qiladi. Qatl qiladi. Mana bu xabar Husayn radhiyallohu anhu yo'lda ekan yetib keladi bu xabar. Muslim naqilni qatl qilinganligini va u yerda Ubaydulloh ibn Ziyad kelib o'z e, saltanatini hukmronligini mahkam qilganligini va Husayn radhiyallohu anhu kutib turganligini aytiladi. Lekin Husayn radhiyallohu anhu Muslim naqlni qasosini olishlik uchun yana yo'lida davom etadi. Yo'lda davom etganda Ubaydulloh ibn Ziyad bu kishiga qarshi 4000 kishilik qo'shin jo'natadi. Bu qo'shinga Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ning o'g'lini yuboradi. Bu kishi keladi, endi albatta ulug' sahobiyning farzandi, yoshlikdan birga o'sgan taniydi bir-birlarini. Faqatgina Umar ibn Sa'd boshqa yerlardan mansabga qiziqqanligi, bir joylardan bir mansab olib qolishligi uchun Ubaydulloh Ziyadni yoniga pinjiga kirgan bo'ladi. Ubaydulloh Ziyad ham ayyor, mustabid, zolim inson, kimni qayerda qo'llashlikni yaxshi biladi. Agar sen dedi biron bir mansabga erishmoqchi bo'ladigan bo'lsang, Husaynni yo'q qil dedi. U kishi boratda Husayn roziyallohu anhu, u kishi Rasulullohning nabiralari, jannat yigitlarining sayyidi, bu kishiga qarshi jang qila olmaydi. Nega kelyapsiz deganda, Husayn radhiyallohu anhu aytadiki, Kufa ahli menga bay'at qilishligini aytgan edi. Shuning uchun kelyapman. Agarda ahlingiz buni karh ko'rgan bo'lsa, qaytib ketaman dedi. Bu narsani Ubaydullohga xabar berib jo'natadi. Lekin Ubaydulloh hech e'tibor qilmaydi. Yo'q dedi, Husaynni yo'q qilasan dedi. Husayn radhiyallohu anhu bilan yana gaplashadi. Husayn radhiyallohu anhu aytadiki, urushmaylik dedi. Yo men qaytib ketaman yoki Yazid ibn Muaviyani yoniga boraman. yo bo'lmasam sangarlarga chiqib ketaman, jang qilmayman dedi. Lekin Ubaydulloh bunga ham ko'nmaydi. Umar ibn Sa'd jang qilmaslikka balki shu takliflardan bittasini qabul qilishligini xohlatur qayta-qayta maktublar yozadi. Shunda Ubaydulloh aytadiki, men seni deydi, o'rtada vositachilik qilib, uni tarafini olishligi uchun jo'natmadim, balki Husaynni o'ldirishliging uchun jo'natdim, o'ldir uni deydi. Buning mustabid zolimligi eng tarixda o'chmas iz qoldirgan kechirilmas xatosi eng katta xatolardan bittasi mana shu edi. U kishi Sayyid jannat yigitlarining sayyidi bo'lgan Husayn roziyallohu anhu qotili edi. So'ngra jang bo'ladi orada. Jang bo'lib Husayn roziyallohu anhu va ahli baytdan bo'lgan 100 ga yaqin insonlar mana shu kuni qatl qilinadi. Ular Husayn roziyallohu anhu kallasini olib Ubaydullohga olib boradi. Uning mustabid zolimligi ham mana shu yerdan ko'rinadi. Uning keyingi fitnalar ham bundan kam bo'lmadi. U mana bu ishi bilan fitnalarni eng kattalarini qilgan bo'lsa, undan keyingi fitnalari shu bo'ldiki, Yazid ibn Muaviya vafot etgandan keyin o'g'li Muaviya xalifalikka tayinlandi va u xalifalikni bajara olmasligini aytib, o'zi istifo berdi. Bu istifosidan keyin endi xalifa qolmadi. Banu Umayya, ya'ni Muaviya radhiyallohu anhu da avlodidan davom ettirayotgan inson o'zi istifo berdi. Ammo Makka desa Abdoh ibn Zubayr o'sha vaqtda xilofatni e'lon qilgan edi. Insonlar asta-sekin bu kishiga bay'at berishni boshlaydi. Hamma bay'at beradi, hattoki Banu Umayya ham bay'at bera boshlaydi. Va Banu Umayyaning oxirgi qabilalari bay'at berishga kelayotganda bu Ubaydulloh ibn Ziyad Kofa Basradan qochib yo'lda ketayotgan edi. Chunki Abdullah ibn Zubayr xilofatiga bay'at qilinadigan bo'lsa, u kishi o'ldiriladi. bu husayn roziyallohu anhuning qotili u jabbor mustabid juda ko'p insonlarga zulm jabr qilgan inson keyin bu nima qiladi o'zining ayiblarini yuvish bekitishlik uchun va qatldan qasosdan qutulib qolishlik uchun bani umayyaning ibn zubayrga bayat berishlik uchun ketayotgan o'sha oxirgi qabilalardan bittasini oldiga boradi unda marvon hakam ham bo'ladi ichida qayerga ketyapsizlar desa ibn zubayrga bayat qilgan Nega ketyapsizlar? Axir sizlar sayyidsizlar. Sizlar xalifalikka loyiq insonsizlar. Sizlarning otalaringiz xalifalik qilib keldi. Ularni yana boshliqlikka, xilofatga qiziqtiradi. Va aytadiki, qaytinglar orqalariga men sizlarga insonlar bay'atini olib beraman dedi. Va Shomga qaytadi. Undan keyin Shom diyori ham Abdulloh ibn Zubayrga bay'at qilganida o'sha vaqtdagi Yazid ibn Muawiyaning vaziri, muavini bo'lgan inson ham hattoki bay'at qilganida unga menga bay'at qil deydi Marvon hakam. U bay'atni rad qiladi chunki Abdulloh ibn Zubayrga bay'at qilib bo'ldi. Bay'at qilingandan keyin bu bay'at buzishlik mumkin emas. O'rtada janglar bo'ladi, shunday qilib Shom ahli yana qaytadan Marvon Hakam bin Umayya bay'at qiladi. So'ngra Marvon Hakam Ubaydulloh ibn Ziyadni Iroqqa yuboradi. Iroqqa yuborib u yerlardan bay'at to'plashlik uchun. Va bu vaqt orada Maron hakam vafot etib, o'g'li Abdul Malik ibn Marwan xilofat ustiga keladi hamda Ubaydullohga maktub yozadi, yo'lingda davom et. Lekin buni yo'li alhamdulillah ko'p cho'zilmaydi. Lekin nima bo'lganda ham bu fitnani boshlab qo'ydi. Musulmonlar endi jamlanib hamma bir yerga kelayotgan vaqtda yana o'rtalariga ixtilof fitnalarni soldi bu inson. Iroqqa yetib borganda bu vaqtda Muxtarus Saqofi degan inson o'ziga odamlarni to'plab Husayn roziyallohu anhu ning qasosini olamiz degan shiorlar bilan chiqqan edi. Bu o'z odamlari bilan bunga qarshi chiqadi. Bir guruhni jo'natadi u bilan jang qilishlikka. So'ngra aytishlik qaraganda yo mana shu guruhdagi jo'natilgan qo'mondan yoki o'zi Ubaydulloh Ziyad bilan jang qilib, uni kallasini oladi. Mana shunday qilib 67-hijriy sanada Ubaydulloh Ziyad juda bir achinarli holatda xor bo'lgan holatda qatl qilinadi. Tarix mana bunday fitnalarni boshqargan, fitnalarda o'zaro ishtirok etib, bu fitnalarda bosh bo'lgan insonlar bilan to'lishlik bilan bir qatorda mana shu fitnalardan omonda bo'lgan, bu fitnalardan uzoqda bo'lgan hamda musulmonlarni qonlari va obro'lari bilan qo'li ham, tili ham, qurol ham qonlanmagan insonlar ham bordir. Bulardan bittasi o'sha bizning boshida aytib o'tgan Xorason valiyi va fitnalar boshlanayotganda Xorazon tark qilgan Salim ibn Ziyod edi. Ubaydulloh ibn Ziyod bu fitnani boshida bo'lgan bo'lsa, Salim ibn Ziyod esa bir otaning farzandlari, lekin bu fitnalardan juda ham yiroqda bo'ladi. U kishi Xorasondagi viloyatini Abdulloh ibn topshirgandan keyin Ubaydulloh ibn Ziyod yoniga bormaydi. Borsa bo'lardi. bitta otadan tug'ilgan o'zining akasi edi, lekin o'rtalarida nima bor edi? Ixtilof bor edi. ular bir birlarini ko'ra ko'rolmadilarda xosatan ubaydulloh olmas edi bu narsani hasad qilardi unga qarshi nafratda yashardi shuning uchun bu kishi abdulloh ibn zubayr roziyallohu anhuning yoniga makkaga qaytib boradi makkaga kelgan vaqtida abdulloh ibn zubayr bu kishini qamoqqa oladi lekin bu qamoqqa olish sababini tarix kitoblarida yoritilmagan ekan hatto bu biz o'qiyotgan bu kitob mahmushid Xattob ham bu haqida ochiqlama bermagan buning ne nima sababdan nima uchun qamab qo'yganligini topa olmadim nima bo'lganda ham salimni ziyat uchun bu qamoqda qolishligi uni qamoqdan ozod bo'lib yurishidan ko'ra yaxshiroq bo'ldi chunki bu davr fitnaga to'lgan musulmonlar bir birlarini qatl qilayotgan obro'larini toptayotgan bir davr edi lekin salim ibn ziyad esa mana bu davrda na tili va na qilichi musulmonlarda qoni bilan ham obro'si bilan ham bulanmadi na qonga bo'landi, na tili obro'sini to'kishlikka ishlatildi. Balki u qamoqda bo'ldi, lekin bu uning uchun xayrlik bo'ldi. Salim Xorazon ahlida juda katta mehr muhabbatga ega inson edi, chunki u sahovatli, karim, fasohatli, aqlli, dono inson edi. Bo'layotgan mojarolarni u juda go'zallik bilan, odillik bilan davolar, ularni muolaja qilar, ularni o'nglar, tartibga solar edi. va insonlarga shunday bir sahiylik karomat bilan ihsonlar qilardiki insonlar salim faqirlikdan qo'rqmaydigan insonni berishni qilib beradi deb turib aytardi shu darajada muhabbat qilishgan ediki hattoki bu kishining voliylik davrida yigirma mingdan oshiq tug'ilgan farzandlarini ismlariga salim deb turib nom qo'yishgan ekan xuroson ahli bu kishi o'zingiz guvohi bo'ldingizki xorazmni fath qildi Sug'ud diyorlarini kamollik bilan fath qilgan, Buxoroni qaytadan yana fath qilgan va u yerda musulmonlar ayni bu kishining davrida juda katta g'animatga ega bo'ldi. Har bir chavandoz 10 ming dirhamdan g'animat moliga ega bo'ldilar. Va bu kishi o'zining oldingi voliylaridan ko'ra yaxshiroq boshqa bir tartiblar qildiki, qish mavsumida ham janglarni olib bordi. Va janglarda olib borishligida insonlar u kishiga ergashib jangga chiqqanlar ham bu narsada salimning matonati jasoratini sabrini ko'rgandan keyin u kishiga muhabbat qilib mana shu yerda har qancha og'ir qiyin vaziyat bo'lishiga qaramasdan turib berdi u kishi hattoki aytiladiki o'sha qamoqda turgan vaqtda ham insonlarga infoq ehsonlar qilgan insonlar u kishidan bir narsani so'raydigan bo'lsa uni ziyoda bilan ularga bergan Ehtimol insonlar Salim ibn Ziyadga bo'lgan muhabbat qilgan insonlar va o'zi ham mana bu Abdullah ibn Zubayrning uni qamab qo'yishligini yomon ko'rgandir. Lekin bu narsa Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, asa antakrahu shay'an wa huwa khayrul lakum va asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallohu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sizlar o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz va siz uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishingiz mumkin. Alloh burun sizlar bilmaysiz degan edi. Insonlar salimni qamalishni yomon ko'rgandir. Abdullah ibn Zubayrni mana bu o'rinda qilgan ishni xato deb bilgandir, lekin bu narsa Salimni ziyat uchun yaxshilik bo'ldi. Salim Niziyat fitnalardan omonda qoldi. U kishi Abdullah ibn Zubayrning qamoqxonasida 9 yil qoladi. To'yinki 64-yil Makkaga keldi va Abdullah ibn Zubayr u kishini hibs qildi, qamoqqa otdi. Undan so'ngra o'rtada katta fitnalar bo'ldi. Fitnalar bo'lib Abdul Malik ibn Marwan barcha yerlarda olib olib o'ziga bay'at qilib, oxiri Hajjoj Makkaga ham hujum qilib keladi. Makka hujum qilib kelib, Abdullah ibn Zubayrni qatl qilgandan keyin qamoqxonani ochadi va o'sha 73-hijriy sanada Salib ibn Ziyad bu qamoqxonadan chiqib keladi. Undan so'ra Abdul Malik ibn Marwan bilan uchrashadi va o'rtasida iliq suhbat bo'ladi. Aytishlariga qaraganda Abdulmalik ibn Marwan Salim ibn Ziyadni yana Xorasonga vali qilib ham tayinlagan, lekin Xorasonga bormagan Salim ibn Ziyad mana bu Abdulmalik ibn Marwan bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin Basraga yo'l oladi, chunki uni Basrada uyi bor edi. Basraga yo'l oladi va u kishi Basraga yetib kelgan vaqtida vafot etadi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday insonlarni tarixda sizu bizlarga o'rnak qilib beradi. Tarixda yomon insonlar, zolim, mustabid insonlar ham o'tganki, bularni yomonligidan ehtiyot bo'lishlik uchun insonlar buni yomonligini ko'rib uni inkor qilib, undan ibratlansa, Salimni ziyoddek fitnalardan omonda qolgan Fotih va go'zal bir valilar ham o'tganki, ularning yaxshi amallaridan ibrat olinadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni eshitadigan narsalaridan go'zal ibratlar oladigan va eshitgan narsalarimizni yaxshilarga ergashuvchilardan qilsin وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته www.sodiqlar.info